Lando, Racconto de Luisa Carol Mi jas ciis kie mi trovigas. Mi reconis la landon, la construajon cae la chambron. Mi reconis civuin cestantoin. Mi estis tiom felicia trovigi de nove tie che mi ec ne demandis min quia maniere mi alvenis giuste tien. Mi retrovidis en Rumanio, en la iaro 1954. Mi estis en mia tiama lerneio de Bucaresto, en la clas ciambro de la unua lernoiaro apud mi, ce la samai malnovai scribo tabloi, estis miai tiamai collegoi. Ni ciui estis circau sepia ragiai knabinoi, proximigiantai alla fino de la unua lernoiaro. Fronte de ni estis nia iuna instruistino, la plei bela, sagia cae boncorae stagio chiun mi rencontis en mia gistiamma vivo. Mi pensis che eble si estas feino, au angelo, au ali planetano. Si havis la capablon forpreni nin al plei belai mondoi, promenigenin tra fabelae landoi, quie la homoi estis pli honestai, curagiai cae bonai, ol nicutimis renconti. Dom sia ce esto, ni mem estis ali formigiantai por tempe, en knabinoin plisagiain cae boncorain, char ni amegis shin, cae volis simili shin. Yes, mi atrobigis in tiu loco cae in tiu iaro, sed la aero estis iomete i iom verdeza odoranta e abio. Mi bone consciis che mi travivas ivun portempan sorgion cae mi bedauros ciam ci finigios. Mi pensis che mi devas ciui ciun momenton cae clopodi rememori cion post ciam la sorcio finijos. Si diris, Knabinoi, hodiam ni cune creos fabelon pri Gioilando. Isto gi la plei agrabla cae gaia lando, ciune ni povos si magi. Ciu infano estu tie feliciai. Tiam, en 1954, mal pli ol deciaro in post la dua mond milito, multai in estis orfai. Multae apenau havis suffice da manciajo au da vestajoi. En multae familioi, la viroi cutinis ebriigi cae batis siae nexinoin cae infanoin. Existis infanoi devigatae almozi au ec steli. In mia claso trovigis cnabinoi, civui appartenis ad quar etnoi, cae la inter etnai conflictoi ancora ne estingigis post la fia milito. Niai vivoi ne estis drogaiai. Cae ien, subite, quindec knabinetoi el tre diversai familioi rigartis fascine sian instruistinon ciu proponis voyagion al joi Yes, yes, yes! Ec al joi Mi volas che ne miu plen cresculo batu infanoi. Mi volas che in ciu domo estu funccianta hetigilo. En Choilando, ciu domo havu ban chambron cun duso. Mi volas che ciu infano ricevu po unu paro da suoi ciu iare. Cai ancau palton cun capuccio. Ciu infano povu mangi tri foie Neniu infano estu orfa? Yes! Do, militoi ne plu existu. Malamo ne plu existu. Malestimo ne plu existu. Calumnio ne plu existu. En Joylando, ciu domo havo almena unu muzikilon. Ciu semaine ocasu carnavalo. carnavalo ciu infano havus cutereton. Venis mia vicio. Cion mi aldono? O oh, yes, mi volas che ciu infano havu almena unu caton. Sed mi forgesis la vorton. Subite, en mian capon venas la vorto en la rumana. Sed gis tiam, Ni cimui parolis, Esperanton! Mi pensis, ne eblas! Mi eclernis Esperanton iel de quindec hoc. Mi estas nun quindec nauia ragia. Mi vechillas el songio. Chi estas nun, Joilando? Ciu mi perdis cin? pos momento momentoi mi pensi. Ne, mi ne perdis gin. Gi ciam estas en mia coro. Mi rememoris la lasta in vorto in de mia instruistino ti utage Se vi volos pli bonan mondon, via capablos pli bonigi vian animon cae vian menson, legante cae lernante ciel eble pli diligente. Por tio vi visitas lerneion. Ciu u volas plibonigi la mondon, ti u devas unue pli bonigi sin men. Ciam ciu u el ni pli bonigos sin men, tiam ni vivos en joilando. Ec de tiam Mi ofte ludas tiun ludon. Mi ofte demandas min, Cia mi volas nun che estu mi agio illando? Cai novai ideoi aldonillas alla mal novai respondoi. Ie l'agio de quinde coc mi mal esperanton, cai mi desiris che ciui infano lernu cae sian denascan lingvon cae esperanton. Tiam, en la gioilando de mia coro mi volintus ec lerni esperanton, cune cun la rumana, ec de la unua classo de erneio. La sonjo malcacis mian desiron. Tiu ti racconto estas vera mi prescribis veran cae neforgeseblan sonjon, ciun mi havis en 2006, ciam mi estis lernanta pri esperanta culturo, laula corresponda curso de Boris Kolker.